glava koga je gospod postavio da nas napasa na pašnjacima ovoga života našeg igumana. Ali eto, znamo da je on sa nama tu duhom, jako nije telesno. I da smo u molitvenoj zajednici. To nam daje takođe radost. Radost na radost. Ali eto, naša radost može biti potamljena malo i mnogima onima koji nisu sa nama ovdje ni telesno, a ni duhovno, koji sada praznuju neke druge praznike, koji se raduju nekim drugim stvarima, nečemu što sada jeste, sutra nije, i što je danas radost, a sutra je već žalost. A mi, mi praznujemo naše praznike koji su večni, koji nas uvode u punoću savršenstva, u životu u Hrista. I eto još, još je par sati ostalo do početka te kalendarske nove godine. Premda treba da znamo da je vekovima naš narod novu godinu obeležavao 1. septembra, kada je bilo vreme početka žetvi, vreme sakupljanja plodova, kada su eto ljudi od truda ruku svojih živeli i kada su po tome vreme računali. A ovo praznovanje 1. januara došlo je sa zapada, kasnije razvojem potrošačkog društva. Kada je zima bila odmor, odmor od trgovine, odmor od turizma. I onda tako praznik za praznikom da ispune, ispune tu duboku prazninu koju su u sebi stvorili gubitkom blagodati i pokušavanje da se blagodat nadomesti nečim stvorenim, nečim prolaznim, a sve to biva samo za trenutak, samo kao iskra zaiskri i nestane u tami. A eto mi praznujemo početak nove godine na naš način, znajući da se i vreme računa od rođenja onoga koji je vreme istvorio i koji je u vremenu došao na ovu našu zemlju grekom okrvavljenu. I eto jedan svedok, svedok Hristovog ovopoćenja, svedok Svete Trojice, veliki, veliki svetitelj crkve Hristove, Sveti Vasilije, praznuje se takođe danas. i njemu bismo hteli da posvetimo ovu besedu, da se malo upoznamo, poznamo sa njegovom veličinom. Ali prije toga setimo se takođe i praznika obrezanja. Danas, odnosno sutra, osmi dan po rođenju gospoda našeg kada je po zakonu trebao da bude odveden u hram da se obreže po zavetu koji je još Bog dao Abrahamu, da se svako prvorodno dete muško obrezuje, a što zapravo predstavlja praobraz krštenja, krštenja vodom i duhom koje je Gospod ustanovio u Novom Zavetu. I eto smirava se Gospod i biva odveden i obrezan on koji greka nema ni prvorodnog, ni lično, Ali eto, radi našeg spasenja ispunjuje sve, sve ono što je trebalo, što je pisalo u zakonu, da bi postao prvi jedini čovek koji je besprekorno zakon i time nas pomirio sa Bogom. I tim pomirenjem i nama dao priliku da postanemo bogovi po blagodati oboženi ljudi. Kao što pomenu smo, evo, danas praznemo jednog od tih oboženih čoveka koji je postao besmrtan Bogom, sveti Vasilije. I pročitali bismo, evo, u ove, dok čekamo ovu novu godinu, u ovom prazničnom raspoloženju, a to jeste naš praznik, da se nasićujemo ne raznim jelima koja propadaju i koja samo stomak nasićuju i to za kratko, posle većinom stvaraju bolesti, nego da se nasićujemo rečju Božjom koja je, kako je napisano u Svetom pismu, slađa od meda i zaista zdravim dušama reč Božja jeste slađa od meda. I evo sada pred vas iznosimo nešto iz besede jednog takođe velikog svetitelja, a takođe i prijatelja svetog Vasilija, svetog Grigorija Bogoslova. I čudesno njihovo prijateljstvo još od malena znali su se sa studija, prvo u Kapadokiji, posle i u Atini, i celi život ostali su nerazvojni i sveti Vasilije su pokojio pre svetog Grigorija, a on, bivajući bolestan toliko na danje upokojenja da nije mogao ni doći na sahranu, godinu dana nakon toga, takođe na današnji dan, on dolazi na grob svetog Vasilija i na molitvenom sabranju proiznosi jednu veoma bogatu duhovnu besedu ne previše opširna da bismo je sad u celosti pročitali. Ali eto, čitajući nešto što nam predlaže jedan savremeni duhonosac, episkop Ilarion, ruski, koji u svojoj knjizi Život i podvizi svetog Vasilija Bogoslova ima i poglavlje o svetom Vasiliju Velikom. Evo da više ne odlačimo vašu pažnju, da počnemo da se naslađujemo ovom duhovnom hranom. Nakon odstupanja posvećenog svojoj arhijerejskoj hirotoniji, Grigorije se vraća Vasilijevom portretu i nudi čitaocu dosledan opis njegovih vrlina. Vasilije živeo u nesticanju. Vodio je asketski način života, nije ništa imao osim sobstvenog krsta. Vasilija je odlikovalo uzdržanje i sposobnost da se zadovolji mali. On skoro da i nije jeo. Imao je jednu odeždu i jednu gornju, spavao je na goloj zemlji, upražnjavao je bdenje i uzdržavao se od kupanja. Njegovu običajna hrana bio je hleb sa solju i voda. Vasilije bio devstvenik i štitio je monaštvo, ali takođe i van gradskih zidina sagradio je smestilište za gubave, čime je pomogao i gradu iz koga su nestali prokaženi, a i samim bolesnicima. Vasilije se nije gnušao druženja sa prokaženima, nije se bojao da ih pozdravlja celivima. Vasilijev posao bio je staranje oko bolesnih, isceljenje rana, podražavanje Hristu, ne samo reči, nego i delom, onome koji očišćuje prokazu. Gregorije detaljno govori o spoljašnjem izgledu Vasilijevom i manirima njegovog ponašanja. Imao je bledo lice, dugu bradu, nečujan hod. Sporo je govorio sa promišljanjem, udubivši se u sebe. U njemu je sve bilo prirodno, sve jednostavno, neusiljeno, bez predumišljaja. Često je njegov osmeh poslužio kao pohvala, a čutanje kao ukor, piše Grigorije. Ne budući mnogogovorljiv, sklon smeku ili zabavi, Vasilija se međutim odlično osjećao u društvu. Ko je bio tako prijatan na sabranjima, piše Grigorije, ko je mogao zanimljivije od njega da govori, Ko je umeo da se šali tako izgrađujuće, da poriče tako delikatno, da od prigovora ne učini prekor, a od pohvale povlađivanje, već je i u prigovoru i u pohvali izbegavao neumerenosti. Dakle, oboženi čovek može i zanimljivo besediti i našaliti se i prigovoriti, međutim u svemu on zadržava umerenost. Čak i dostigavši vrh duhovnog savršenstva, sveti ne gubi osobine običnog čoveka, već se svako njegovo delo, svaki njegov pokret ispunjava božanskim prisustvom. Prema Grigorijevim rečima, Vasilije je imao naročit dar tumačenja pisma. Njegove propovedi i egzegetski napori odlikovali su se novošću i dubinom. U tekstovima pisma on je stremio da od bukvalnog smisla dođe do uzvišenog, otkrivajući jedan za drugim različite slojeve smisla. Grigorije govori o tom dubokom utisku koji na njega ostavljaju Vasilijeva bogoslovska dela, pa kaže Ko je više od njega očistio sebe radi duha i pripremio se za to da postane dostojan tumač božanskog? Ko se više prosvetlio svetlošću znanja, prozreo u dubine duha i Bogom izučio ono što se tiče Boga. Šta služi kao naslada na gozbama? Šta na trgovima? Šta u crkvama? Šta daje sladost načelnicima i podčinjenima, monasima i odšelnicima, onima koji se zanimaju filosofijom, spoljašnjom ili našom? Jedna je svima najveća naslada, njegovi spisi i dela. Ovi spisi utikuju Božje reči oko kojih su neki se trudili u starini, a objavljuju se nova tumačenja. I onaj kod nas prevashodi sve u slovesnosti ko bolje od drugih poznaje Vasilijeva dela. Kada sam u rukama držao njegov šestodnev i čitao ga naglas, tada sam bivao zajedno sa tvorcem. Shvatio logo se stvaranja i udivljavao se tvorcu više nego ranije, kada mi je nastavnik bilo jedino posmatranje. Kada su ispred mene njegove reči protiv jeretika, tada vidim sodomski oganj koji do temelja spaljuje zle i bezakone jezike. Kada čitam o Duhu Svetom, stičem Boga, koga svakda imam i otvoreno izražavam istinu, ushodeći po stepenima njegovog bogoslovlja i suzrcanja. Kada čitam ostala njegova tumačenja Svetoga pisma, tada se uveravam da se ne zaustavljam na jednom slovu i ne gledam samo na ono što je na površini, već da se pomičem sve dalje, prelazeći od jedne dubine ka drugoj, prizivajući beznom beznu, kako je govorio prorok David, ističući u svetlost i svetlost, dok ne dostignem sam vrh. Dok čitam njegove pohvalne besede podvižnicima i mučenicima, tada prezirem telo, razgovarajući sa junacima beseda, nadahnjujem se na podvig. Kada čitam njegove moralne i praktične besede, tada se očišćujem i dušom i telom, postajem hram koji smešta Boga, orgulje na kojima svira duh, pojava Božje slave i sile, zakvaljujući ovome, ja se oraspoložujem, dovodim u red, postajem drugi čovek, menjam se božanskom izmenom. Emocionalna kulminacija čitave Grigorijeve besede jesu dva kazivanja koja svedoče o Vasilijevoj smelosti i beskompromisnosti u delima vere. U prvom kazivanju se govori o Vasilijevom susretu sa upravnikom celog istoka, Modestom, a u drugom o poseti Kesari imperatora Valenta koji je naginjao Arijevskoj jeresi i njegovom učešću u bogosluženju koje je savršavao Vasilije. U obe priče Vasilije pred nama predstavljen kao čovek koji je dostegao duhovnu zrelost, odvojivši se od svega zemaljskog, ne bojeći se zemaljskih vlasti kao čovek oboženi, čije su sve misli sve sređene na nebesko, S jedne strane zemaljske vlasti, u čijim rukama se nalaze čitave provincije, čitave države, a s druge strane usamljeni episkop, iznuren teškoćama i bolestima, ali neuništiv u svom stojanju za veru. S jedne strane ljudska moć, a s druge sila Božja. I zemaljska vlast odstupa pred Vasilijem kao razbijena u stenu. Uverenost u to da je čovek prizvan da bude Bog, Vasiliju je dalo snage pred licem ove uverenosti i tu je najviši načelnik, upravnik celog istoka razoružan. Oboženje na delu. Tako bi se moglo nasloviti pripovedanje o Vasilijevom susretu sa modestom. I evo šta sveti Grigorije veli o tome. Tome čoveku, dakle modestu, koji je škrgutao zubima na crkvu pravoslavnu, Dobijao je lavni izgled, rijekao kao lav i mnogima bio nedostupan. Dovode, bolje reći, sam dolazi ka njemu plemeniti Vasilije, prekao pozvan na praznik nego na sud. Zašto se ti, rekao i njemu modest, drsko protiviš tolikoj moći i jedini od svih ostaješ uporan? Plemeniti čovek Vasilije rekao, U čemu je moje bezumlje, ne shvatam. U tome, odgovori upravnik, što ne slediš carevu religiju, kada su se svi ostali već priklonili i popustili. Ne trebamo to moj car, rekao je Vasilije. Ja se ne mogu pokloniti tvari, budući da sam i sam Božja tvar, imajući zapovest da postanem Bog. A šta po tvome mi značimo, pito je Modest. Ne značite ništa, odgovara Vasilije, kada dajete takve zapovesti. A šta to znači? Za tebe nije važno podčiniti nam se i biti u zajednici sa nama. Vi ste upravitelji, odgovara Vasilije, i to poznati, ja da to ne odričem, ali vi niste iznad Boga. I za mene je važno da budem sa vama u zajednici, kako ne? Jer ste i vi Božja stvorenja, u ostalom isto kao i ostali potčinjeni nama. Jer se hrišćanstvo ne odlikuje ličnošću, već verom. Tada se upravitelj uzbudio, silno je uskiptao gnevom, ustao sa svoje stolice i počeo da sa Vasilijem govori surovijim rečima. Rekao je, šta, zar se ti ne bojiš vlasti? Ali šta mi se može desiti, odgovorio je Vasilije mirno kako bih mogao da postradam? Može ti se desiti nešto što od mnogoga što je u mojoj vlasti, konfiskacija imovine, progon, mučenje, pa i smrt. Preti nečim drugim, ako imaš čime, govori Vasilije. Mene to ni malo ne uzbuđuje. Ali zašto? Kako je to moguće? Zato odgovara što konfiskacija imovine ne podleže onaj koji ništa nema, osim ako ti je potrebna ova vlasenica i nekoliko knjiga, što i jeste sve moje bogatstvo. Izgnanje mi nije poznato, jer nisam ograničen nijednim mestom. I ovo gde sada živim nije moje, i ono gde me bacite postaće moje. Bolje reći, svako mesto je Božje, a ja sam svuda stranac i došljak. A mučenja šta će učiniti meni koji nemam tela, osim ako govoriš o prvom udaru? samo to i jeste u tvojoj vlasti, a smrt je za mene dobročinstvo. Ona će me pre poslati Bogu, zbog koga živim i radim, za koga sam većim delom i umro i kome odavno stremim. Zaprepašćen ovim upravnik je rekao, Niko do sada nije sa mnom govorio sa takvom drskošću. Zasigurno, odgovorio je Vasilije, nisi se do sada susreo sa episkopom, jer bi zaista čuo ovakav isti odgovor ako bi se razgovaralo o sličnim stvarima. Jer u svemu ostalo mi smo skromni na ispravljanje i smirenje svakog. Ali kada se pokrene spor i postavi pitanje o Bogu, tada prezirući sve ostalo, mislimo samo o njemu. Ovom razgovoru verovatno nisu prisustvovali episkopi Arijanci, međutim, mogli su da se nalaze u dvorani i slušaju Vasilijeve odgovore. O rezultatima razgovora Modesti obavesti imperatora. Mi smo pobeđeni care nastojnikom ove crkve. Ova, ovaj je čovek iznad pretnji, jačih argumenata, silnih ubeđenja. Valent po Grigoriju, premda i nije stupio u zajednicu s Vasilijem, ipak ga nije odmah osudio na izgnanje. Na praznik bogojavljenja imperator je i sam došao u Kesariju Kapadokijsku i rešio da uzme učešće u prazničnoj službi. Ovoga puta Grigorije je prisustvovao događaju koji se opisao. Stojao je u oltaru zajedno sa Vasilijem i ostalim episkopima i sveštenicima i sve je mogao da vidi svojim očima. Imperator nije došao na početak službe. Kada je ušao, hram je bio prepun i Vasilije je zajedno sa episkopima koji su mu sasluživali stojao kod svete trpeze. I veli Grigorije, kada je car već bio unutar hrama i grmljavina psalmopojanja udarala je u njegove uši, kada je video more naroda i uopšte ne ljudsku, već više anđelsku atmosferu koja je bila u oltaru, i uporedo s oltarom, a ispred svih pravo je stojao Vasilije, nepokretan ni telom, ni pogledom, ni razumom, kao da se ništa neobično nije dogodilo, a kamoli da je car ušao u hram, nego prikovan, da tako kažem, za Boga i svetu trpezu, a oni koji ga okružuju stojali su oko njega u nekom strahu i trepetu. Tada se sa carem desilo nešto ljudsko, Oči su mu potamnele, zavrtilo mu se u glavi i dušu mu je uhvatila obamrlost, ali to još mnogi nisu primetili. A kada je trebalo da božanskoj trpezi prinese darove pripremljene njegovim sobstvenim rukama, i niko nije izašao da bi ih po običaju primio, i bilo je neizvesno hoće li ih uopšte primiti, tada se razotkrilo njegovo stradanje, jer su mu noge poklekle i da jedan od onih koji su bili u oltaru, davši mu ruku, nije pridržao onoga koji se klatio, to jest cara, on bi pao i njegov bi pad bio dostojan suza. Eto, tako je to. A o tome šta je Vasilije savjetovao samome caru i s kakvim ljubomudrijem, jer drugi put, kada je bio kod nas na službi, car je skupio iza zavese i tamo se susreo sa Vasilijem, što je davno želeo o tome šta treba reći osim toga da su Božje reči čuli i oni koji su sprovodili cara i mi koji smo ušli zajedno sa njima. I pored svega toga Vasilije je kasnije ipak bio osuđen na iznanstvo. Grigorije se nalazio zajedno s njim u tom trenutku. I kako govori, nastupila je noć odlaska već su bile pripremljene dvokolice i svi su se već oprostili sa ljubljenim arhipastirom. Međutim, te večeri dolazi vest za carskog dvora. Valentov sin je teško bolestan i mole Vasilija da dođe da bi položio na njega ruke i pomolio se za njegovo zdravlje. Vasilije bez razmišljanja otišao caru i dečakova bolest je popustila. Nakon toga Vasilijevo znanje je bilo odloženo. odloženo. Kasnije, po Grigorijevim rečima, carev sin je umro. Da dečakov otac, dozvavši Vasilija, nije nastavio da u isto vreme veruje nepravoslavnima, onda bi možda carev sin ozdravio, ali kako je on nastavio da veruje jereticima, Bog je uzeo njegovog sina, primećuje Grigorije. U zaključnom delu besede Grigorije upoređuje Vasilija sa starozavetnim pravednicima, a takođe i sa junacima novozavetne istorije. Tačnije upoređuje ga sa Jovanom Krstiteljem, Petrom, Pavlom i ostalim apostolima. A upisujući Vasilijevu smrt i njegov pogreb, pogreb u kome je učestvovao čitav grad uključujući čak i pagane i judeje. Ulice i trgovi bili su do te mere ispunjeni masama naroda, što je rezultiralo pogibijom nemalo ljudi. Nadgrobna beseda se završava savetovanjem upućenom sveštenicima i mirjanima, u kome i Grigorije sve priziva da u Vasiliju vide obrazac savršenstva, a u njegovom životu program kojim rukovodeći se hrišćanin može da dostigne spasenje. Svaki čovek u ovom svetitelju može naći primer za podražavanje i povod za pohvalu. Pa veli sveti Grigorije, priđite svi koji stojite predavnom, i oni koji su u oltaru, i oni koji su dole, i svi naši, i svi oni vanjski. Zajedno sa mnom sastavite pohvalu. Neka svako kaže o jednom od njegovih savršenstava, neka traže u njemu oni koji sede na prestolu zakonodavca, gradonačelnici graditelja gradova, narod učitelja discipline, učeni nastavnika, devstvenice, rukovodioca, supružnici učitelja u celomudriju, pustinjaci nadahnitelja, oni koji žive u zajednici, sudiju, tražitelji prostote, vodiča, su zrcatelji, a su zrcatelji neka traže bogoslova. Veseljaci i mnogogovorljivi u njemu neka vide uzdu, nesrećnici uteku, oni koji su stari žezlo, oni koji su mladi rukovodstvo, siromasi hranioca i bogatstvo, a bogati domostrojitelja. Čini mi se da i udovci pokvaljuju pokrovitelja i siroti oca i siromašni, siromakoljubca i stranci stranoljubca i braća bratoljubca i bolesni lekara i zdravi čuvara zdravlja i svi ono koji je svima bio sve da pridobije sve ili skoro sve. A osim nadrobne besede, ovde završava Vasilije Osim ove nadgrobne besede, Grigorije je Vasilju posvetio i neveliku pesmu koja se sastoji iz 12 epitafa. U toj poemi Grigorije govori o Vasilijevom značaju za Kesarijsku crkvu i za čitav svet. I u njoj veli Kada je duh Vasilije bogonosni ustihnuo, kada ga je ushitila trojica, Vasilija koji je od bežao radosno, Tada je sva vojska nebeska, videći ga od zemlje uzlazećeg likovala, a svaki grad kapadokijski zaplakao žalostno. I ne oni samo, sav svet veliki uskliknuo, propovednika nema nam. Onoga nema koji je povezao sve u uzama mira. Jedan Bog koji na visinama caruje jednog dostojnog arhijereja naš vek je video, tebe Vasilije. O mitovi, o zajednička družbe obitelj, o Atina grada, o dragocena mogućnost, božanski život da se vodi. Znajte, Vasilije je na nebu što i željaše, a Grigorije na ustima uze nosi po zemlji hodi. Velika kesarijaca pohvalo, Vasilije sveti, Tvoja reč grom je, a munja život tvoj. Ali ti ostavi svešteni presto, jer se tako izvolelo hteti Hristu, da bi te što pre u nebeskih sila učvrstio zbor. Neka njegovim molitvama Gospod i nas pomiluje i spase. Amin.